Egunon. Seguritate osoa izeneko lege proiektua boskatu berri du frantses lege biltzarak. Eda bideetan, ez biziak piztu ditu, eta kariketan mobilizazioak sortu. Bereziki egoita laugarren artikuluagatik. Lege hori polizien sindikatueri, gobernamenduaren erantzun klientelista da. Bere sinesgarritasun eta legimitate eskasa horrekatzeko, errepresioa eta poliziaren leialtasuna ezinbestekoak ditu gomeramenduak. Sindikatu horiek aspaldi aldarrikatzen zuten beren bortizkeria agerian uzten duten grabatzeak murriztea. Eta baianako polizia batzuek dola zonbait egun kazetari batia egindako erasoak argiki erakusten du terrenoan poliziek legiberria nola aplikatzeko asmoa duten. Baina lege horren funtsa aratago doa. Irudieta zari da, poliziaren irudiak mugatu edo debekatzeko, eta alderantziz, populazioarena eta bereziki mobilizatzen direnenak areagotzeko, dronen erabilera emendatuz. Elburua argia da. Iudien bidez kontakizunak kontrolatu nahi da, komunikazio bataila politikoa irabazteko. Honen adibide ez zinobea gertatu da legea bozkatu den bezperan bertan. Pariseko plaza batean, poliziak bortizki kanporatu dituelarik migranteak eta beren sustengatzaileak. gatzaileak. Errez eta zaharrak, errez eta ustelak, jendartare emozioak kapitalizatu, beharrik gabeko lege proiektu oportunistak bozkatu. Lege horrek, eta momentu berean eztabaidan diren beste inbatek ere, xeperatismoari buruzkoa dibidez, interes elektoral utxek gidaturiko politika miserablea osatzen dute. 2000 eta okoita biko perspektiban, eskuinari lehiatzeko asmoz, seguritatea erdigunean kokatzen du Makronek. Zer irakasten digu giro horrek bizidugun garaiaz? Hmm, Deusonik segurazki. Ikalari batzuek, demokrazia mugatua edo autoritarismoa ipatu ondoren, aurre fasismoaz hitz egiten hasi dira. Erne egon gaiten. Pasa